Ik het gehoor die Heere sê vir my, Mens, jy woont tussen een opstandige volk. Hulle het oor om te zien, maar hulle sien nie. Hulle het oor om te hoor, maar hulle hoor nie. Hoekom? Omdat hulle opstandige volk is. En jij, mens, je moet al die goed gereed maak wat je zal wil saamneem wanneer jij in een ander land moet gaan woon, en je moet vandaag weggaan van jou huis naar een ander plek. Almal moet het kan zien. Misschien zal hulle zelf zien dat hulle opstandige volk is hulle moet in die dag zien dat jy die goed uitbring, en jij, je moet in die aand uitgaan, hulle moet zien dat jy uitgaan, hulle moet zien dat jy gat in die stadse meer breek en dat jy dier die gat gaan. Hulle moet zien dat jy die goed op je skouwer zit en dat jy weggaan in die donker. Je moet je gezicht toemaak en je moet niet naar die land kijken. Ik gebruik jou om een teken te wees voor die volk Israël. Ik heb toegedoen wat die Heere voor mij gezegd. Ik het in die dag die goed uitgebring wat ik zal wil saamneem wanneer ik in een ander land moet gaan woon en ek het in die aand te gat in die meer gebreek met mijn handen. Ik het in die donker uitgegaan, hulle het gezien ek dra die goed op mijn schouder. Die volgende ochtend het ek gehoor die Heere sê vir my, mens, die opstandige volk, die volk Israël, het voor jou gevra wat je doen. Je moet voor hulle sê dat ik, die Heere wat Heere is, sê, Hij praat nou oor die koning in Jerusalem en oor die hele volk Israël wat in die stad is. Je moet zeggen dat je vir hulle teken is, die vijanden zal diezelfde met hulle doen wat jy gedoen het. Hulle sal gevangenis word en hulle sal in een ander land moet gaan woon. Die koning wat tussen hulle is, zal sy goed in die donker op sy skouwers sit en weggaan. Hy sal een gat deel die meer breek om uit te gaan en hij zal sy gezicht toemaak zodat hij niet naar die land kan kijken. nie. Ik zal mijn vang net weer omgooien en ik zal omvangen. Ik zal hem naar Babel brengen, naar Galderland. Hij zal door die land niet zien, nie, maar hij zal door sterf. En ik zal allemaal wat bij die koning is en wat omhelp, naar al die kanten toe jaag, en ook al zijn soldaten. Ik zal hulle zelf jaag met mijn zwaard. Hulle zal weten dat ik de Heere is wanneer ik hulle naar al die kanten toe jaag tussen die volken in, wanneer ik hulle overal in andere landen laat woon. Ik zal een paar van hulle niet laat sterven in die oorlog of van honger of pes nie, so dat hulle vir die volke waar hulle kom, kan vertel van alles wat hulle gedoen het wat ik haat. Hulle sal weet dat ik die Heere is. Ik het gehoor die Heere sê vir my, Mens, je moet bewe wanneer jy het en jy moet bekommerd en ontsteld wees wanneer jy water drink, en dan moet jy vir die mensen van die land sê, Die Heere, hy wat Heere is, sê vir die mensen wat in Jerusalem woont vir die mensen in die land Israël, jylle sal bekommerd wees wanneer jylle eet en jylle sal baie bang wees wanneer jylle water drink. Die stede waar nou mense woon, sal hoopeklippe word, en daar sal niemand in die land woon nie. Jylle sal weet dat ik die Heere is. Ik het gehoor die Heere sê vir my, mens, wat sê die mensen van Israël altijd? Hulle sê, die Heere het dinge vir die profeet gewijs, maar die tijd gaan voorbij en niks gebeur wat die Heere vir hom gewys het nie. Daarom moet jy vir hulle sê, die Heere, hy wat Heere is, sê, ek sal hulle laat ophou om so te praat. Hulle sal dit niet weer sê in die volk Israël nie. Jy moet vir hulle sê die tijd kom nou nader wanneer alles zal gebeur wat die Heere vir sy profeet gewys het. Niemand zal lieg en sê die Heere, hy het vir hom iets gewys nie, Niemand in die volk Israël zal aanhuis en hy weet dinge wat ander mensen niet kan weet nie. Wanneer ek, die Heere, sê dat dit zal gebeuren, dan zal dit gebeuren. Het zal dit niet later laat gebeur nie. Opstandige volk, ik sê vir julle nou dat iets zal gebeuren, en ik zal dit doen. Dit het die Heere gesê, hy wat Heere is. Ik het gehoor die Heere sê vir my, mens, luister, die volk Israël sê, dit zal een lang tijd wees dan zal die dingen gebeuren wat de Heere vir die profeet gewys het. Die profeet praat oor dinge wat niet gauw sal gebeur nie. Daarom moet jy vir hulle sê, die Heere, hy wat Heere is, sê, ek sal niks wat ek gesê het, later laat gebeur nie. Die dingen wat ek gesê het, sal nog gebeur. Dit is wat die Heere gesê het, hy wat Heere is.